السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين المسلمات ونعود عن رحمة الله سبحانه وتعالى di dalam sebuah hadis an عن كعب أنه abi ابن أبي دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع من دينك هذا فأومأ إليه أي الشطرة قال لقد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري daripada Ka'ab radhiyallahu anhu kata dia satu hari dia tuntut hutang daripada ibni Abi Hadrah radhiyallahu anhu Diterita hutang Di antara dua sahabat Satu nama Ka'ab Satu nama Ibnu Abi Hadrah Ibnu Abi Hadrah Berhutang dengan Ka'ab Begitu Maka pada satu hari Ka'ab bila nampak Ibnu Abi Hadrah Di masjid Dia pun hutang kambing bila dia nampak sahaja ibnu Abi Hazrat di masjid dia terus terekam pi terus dia tanya hang hutang aku bila nak bayar fartafa'at aswatuhuma hatta sami'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dodo, dua naik suara sampai dengar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid dengan rumah Nabi sebelah Raudah Lani dengan makam Nabi. Jadi bila mai tu angkat suara, duk cerita di masjid, Nabi dengar. Dia ni mai tuntut hutang, tak macam mana cara dia tuntut. Kawan tu jawab balik, dua-dua terah suara. Terah suara ni dengar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته Nabi sallallahu alaihi wasallam selak terai tudung pintu rumah dia selak tengok apa hal siapa duk bergaduh siapa duk bertengkar dan Nabi keluar pergi kedai tuan fanada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ka'ab Nabi bila terak-terai tengok dia nampak Ka'ab dengan dia nampak Ibnu Abi Hadrat dua orang hidup tentang Nabi angkat terai Nabi keluar Nabi kata Ya Ka'ab Hei eh, Nabi kata Ka'ab Kala Ka'ab Labbaika Ya Rasulullah Ka'ab bila dengar-dengar Nabi panggil dia dia kata Labbaika Ya Rasulullah saya Ya Rasulullah ada apa Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dha' min daynika hadha." Fa'awma'a ilayhi ay shatra. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat Ka'ab, dia kata Ka'ab, dia kata, "Aku tahu dia hutang hang." Kalau dia tak bayar, maknanya dia dalam kesusahan. Kurangkan sikit tuntutan hutang itu. Kalau kata dia hutang hang 100 ringgit, hang minta dia tak boleh bayar. Jangan minta 100. Nabi kata, kurangkan tuntutan itu. Kurangkan tuntutan itu. Kala Ka'ab, laqad fa'altu ya Rasulullah. Ka'ab kata, ya Rasulullah, saya dah kurang dah ni, dia tak mau bayar juga. Gitu cerita. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضي Nabi beralih pula kepada Ibnu Abi Hadrat Nabi kata dekat dia apa hang ni hang dah hutang dia dia minta hutang hang tak boleh bayar dia dah pekorang dah bayaran tu pun hang tak mau bayar juga apa hang ni Nabi kata faqdih Nabi kata pergi bayar lagi hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada hadis ni dapat kita faham. Yang pertama sekali, Nabi SAW dia tak boleh dengar orang bergaduh. Dia rimah. Ini bukan satu hadis. Ada banyak lagi hadis. Ada banyak lagi hadis yang menceritakan Nabi SAW dia tak suka dengar orang bergaduh. Kalau kita tengok hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafat dia. Dekat Nabi nak wafat tu. Sahabat mai duk ada di rumah Nabi ni. Berlaku di kalangan sahabat ni. Bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata ambil mai ambil mai ketai, ambil mai kalam. Tulis apa aku nak kata. Sebahagian sahabat lagi kata tak boleh lah Nabi suruh kita tulis apa yang Nabi nak kata. Sebahagian lagi pula kata tak usah. Nabi itu dia tu sakit, dia keadaan dia tak selesa. Dia bercakap pun kadang-kadang tak tentu dah apa dia cakap. Terserah sudah bagi Nabi rest masa ni. Dia bercakap tu Nabi suruh keluar semua. Orang. Nabi kata semua orang pergi keluar. Nabi satu orang yang rimat bila dengar orang bercakap. Pengajaran daripada hadis ni apa dia? kita sama kita elakkan daripada bertengkar. Kerana bertengkar ni Nabi tak suka. Satu. Yang kedua, daripada hadis ni dapat kita faham, dapat kita ambil kesimpulan bahawa hutang bayar. Orang yang berhutang sedaya upaya cari jalan bayar hutang. Satu. Manakala pihak yang memberi hutang pula, jangan tuntut yang sampai tuntutan itu memberi berat kepada orang yang susah, yang berhutang ni. Tolak ansur. Kalau nak minta semua sekali dia tak boleh, minta sikit-sikit. Kerana memberi keringanan kepada orang yang dalam susah, dalam berat ini, disuruh oleh orang. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata dia sami'tu Hisham bin Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu yaqra'u surat Al-Furqan ala ghairi ma aqra'uha وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها وكدت أن أعجل عليه ثم أنهلت حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأ وغير ما أقرأ تنيها فقال لي أرسله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له اقرأ فقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي اقرأ فقرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا